põhjaga eevaplekis käisin ma, türahad suured, kui eevaplekis käisin ma, türaots pea puts, nikupingi haulits, vitukõrre türa varre lutik loom. seal nägin ma tütar, lastai tüürahad suure, kel rinnad maani rippusid, ait türaots peaputs, nikupingi aulits, pitukõrred türavere lutikloom. ma tahtsin taga hullata, ait türaots suure, paar piiska putsi pillata, ait türaots peaputs, nikupingi aulits, pitukõrred türavere lutikloom ei saanud hullata, vaid türahad suured, sest kipsimunn oli poiki ees. vaid türaots, peaputs, nikupingi aunits, vitu kurre, türavare, lutikloom nüüd Eva Black on tripperi, sai türahad suured. nüüd Eva Black on tripperi, sai türaots, peaputs, nikupingi aunid, mitu kõrret, türavare, lutik, loo.